Спортният клуб Кула, спорт за всички съвместно с Дружеството на инвалидите и представители от пенсионерския клуб изпълняват проект по програма Протеус, финансирана от Европейския съюз. Общата стойност на проекта е около 5000 лева и се реализира в партньорство с фундация Софийска платформа, каза председателят на клуба Георги Николов. В проекта се засягат темите за правата на гражданите на Европейския съюз и как чрез тях да се приобщат възрастните хора и тези с здравословни проблеми към нормален живот посредством задълбочаване на социалните контакти чрез спорт. Песни и танци. Планирани са пет срещи с хора от различни етноси, допълни Николов. По случай празника Цветница организирахме изнесено мероприятие в селото Половец, където преобладават власите. Второто събитие е по случай Деня на предизвикателството, в което ще се включат и представители от село Мали Извор и град Болевац от Сърбия, уточни председателят на спортния клуб. На 15 юни е третото събитие, което е част от Международния спортен календар на Българска федерация «Спорт за всички». Организираме спортен празник, като очакваме гости от Плевен и София. На празника на село Старопатица през месец септември е планирано четвъртото изнесено мероприятие с участието на местното читалище, членове на спортния клуб и на клуба на инвалида. Последното мероприятие е по случай Световния ден на ходенето, който се отбелязва на 3 октомври. То ще се проведе в Кула, като за участие са поканени хора от област Видин, обясни още Николов. В различните мероприятия се включват различен брой хора. Всеки, който желая може да се присъедини към едно или друго събитие, като условието е да бъде член на клуба на инвалида или на клуб «Кула» «Спорт за всички», уточни Георги Николов, председателят на клуба на инвалида в граничния град Иванка Велкова допълни. Че с дейностите по проекта целят да подтикнат обществото да разбере, че все пак хората с увреждания от третата възраст са ресурс и могат да бъдат полезни.